alloh subhanahu va taolo yer kurrasida o'zining xalifasi bo'lmish bu insonni yaratib va bu insonni hech qaysi bir maxluqqa bermagan ixtiyor sifati bilan mukarram qildi biror bir mavjudot ichida insondan boshqa mavjudot o'z ixtiyori bilan yashamaydi ular alloh subhanahu va taolo shu mavjudot tirik mavjudotga yaratilgan g'ariza bilan yashaydi inson bo'lsa boshqa mavjudotdan mukarram qilingan maxluq bo'lib bu maxluq ya'ni o'zining mukarramligi ixtiyor sifati bilan bu sifat bilan alloh subhanahu va taolo insonga xitob qildi va shu ixtiyor sifatini berib ba'zi narsalarga buyurdi va ba'zi narsalardan qaytardi inson shu buyurilgan narsasining ichidagi eng birinchi eng asosiy narsa tavhiddir bu tavhid takror aytamiz ubudiyat ollohni o'zigagina sig'inishlikda ollohni vahdoniyatini isbotlashlik boshqa sifatlarda ham ollohning vahdoniyatini isbotlashlik bu tavhid ma'nosi lekin asosiy mo'minni mushriklardan ajratadigan sifat alloh subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qilishlik alloh subhanahu va taolo qaytargan gunohlarning ichidagi eng kattasi shirkdir shirk amaliga giriftor bo'lgan insonni alloh subhanahu va taolo kechirmaydi va uning joyi jahannam abadiy holatda jahannamda qoladi alloh subhanahu va taoloning vahdoniyatini isbotlagandan keyin ya'ni yakka o'zigagina ibodat qiladigan banda bo'lgandan keyin yo boshqacha qilib aytganimizda ollohning yagona ma'bud ekanligini isbotlagandan keyin unga farz bo'lgan amallarning ichidagi eng birinchi va asosiysi namozdir namoz boshqa farzlarning ustidagi asosidir namoz bilan boshqa farzlarning yana bir necha farqlari bo'lishi bilan birga namoz har bir mo'min kishiga va ayolga farzdir kamolot yoshiga yetmagan bolalarga namoz agarchi farz bo'lmasa ham ularni namoz o'qitishlikka biz ma'murmiz ota onalar ma'mur bo'lishgan shu farzandlarini namoz o'qitishlikka o'rgatmoqlikqa ayollar faqat uzrlik soatlardagina namozni to'xtatishadilar ammo namoz bulardan boshqa ya'ni uzrlik ayollardan boshqaga er kishiga ayol kishiga qari kishiga yosh kishiga va hamda boy badavlat va kambag'al kishiga hammaga farzdir namoz farz bo'lgan kishilar biror daqiqa ulardan namoz soqit bo'lmaydi birodarlar magar inson uxlab qolgan vaqtida u turgan vaqtida namozni qazosini o'qiydi ya'ni bunda ham undan soqit bo'lmaydi biz inshaalloh namozning ba'zi bir qiyin holatlarda o'talishligi haqida inshaalloh darsimizni oxirida to'xtalib o'tsak kerak alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni hisob qiladigan amallarning birinchisi namozdir shu namoz savol javobidan agar inson o'tib ketsa boshqa imtihonlari inshaalloh allohni izni bilan yurib ketadi ammo shu namoz imtihonidan o'tolmasa uning holi achinarli bo'ladi alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini namozga buyurdi ya'ni namozni barpo qilinglar zakotni o'tinglar va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar deyildi inshaalloh darsimizni davomida namozni barpo qilishlikka buyurilgandan keyin ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar degan so'z bu jamoat bilan o'talinishligiga dalolat qiladi inshaalloh biz darsimizni o'rtalarida to'xtalib o'tamiz alloh subhanahu va taolo namozlarida davomiy bo'lgan mo'min bandalarni qur'oni karimda maqtadi namozlarida xushu bilan tazarru bilan ollohga munojot qilayotgandek o'zining his qilib namoz o'qigan bandalarni maqtadi namozning vaqtlarini rioya qilgan mo'min bandalarni maqtab ularning najot topganligida shak shubha yo'q dedi استعيذ بالله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون mana bu birinchi sifatida mo'minlarning namozlarida mana bu namozlarida davomiy bo'lgan kishilarni albatta bir najot topganligida shak shubha yo'q ya'ni xushu bilan namoz o'qigan kishilarning najot topganligida shak shubha yo'q dedi alloh taolo qur'oni karimda qayerda namozga buyurilgan bo'lsa undan keyin zakotga buyurilgan lekin mana shu surai mo'minunda قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون o'rtada lag'vidan yuz o'girgan kishilar deb zakotni o'tashlik bilan namozni hushu bilan o'qish o'rtasida lag'vdan bosh tortgan kishilar sifatini qo'shib ketildi qayerda namozni barpo qilinglar degan bo'lsa zakotni zikri yonida keldi shu yerda hushu labzi namozni hushu bilan o'qishlik uchun o'rtada zakotni zikr qilinishligidan ilgari lag'vdan yuz o'giruvchi bandalar deyishligini vallohu alam ba'zi mufassirlar shunday talqin qilishadilarki namozda xushu bilan namoz o'qishlik uchun inson hayotida dini dunyoga keraksiz bo'lgan so'zlar va amallardan pok bo'lmoqligi shartdir shuning uchun xushu lafzining davomidir bu lag'vdan yuz o'girishlik deganlar demak bir kishi dini dunyoga keraksiz bo'lgan so'zlar amallardan salomat bo'lolmasa bu odam namozni xushu bilan o'qiy olmaydi degan ma'noni bildiradi deydilar bu yerda ham namoz bilan zakot go'yoki yonma yon zikr qilinyapti islom namozga juda e'tibor berdi va namozni o'qishlikni qattiq talab qildi tark qilgan odamni nihoyat darajada qattiq vaid bildirdi namoz dinning asosi dedilar namoz jannatning kalidi namoz amallarning eng yaxshisi va aytib o'tganimizdek qiyomat kuni hisob qilinadigan amalning birinchisi deyildi har bir hayotdagi imtihonlar ham bir necha savollarni o'z ichiga olgan bo'lsa ham lekin bittasi asosiy bo'ladi shu asosiy imtihondan o'tishlik bilan boshqa savollardagi uncha javobning yaxshi bo'lmasligini e'tiborga olinmaydida shu bitta savol markazlashtiriladi qiyomat kunidagi imtihonning eng markazlashgani birodarlar namozdir shuning uchun mo'min kishi qiyomat kuni namoz haqida savolga birinchi ro'baru bo'lishligini esdan chiqarmasligi kerak har namoz o'qiyotgan vaqtida oxiratda hamma moli davlat hamma qarindoshlar hamma ota onalar hamma yori birodarlardan jido bo'lib turib imtihon topshirayotgan vaqtimdagi imtihonimga tik turibman deb hisob olishib olmoqligi kerak shuning uchun ali ibn abi tolib roziyallohu anhu namozdan ilgari bir ranglari o'zgarar ekan suol qilishganlarida aytdilarki alloh subhanahu va taolo omonatni toqqa koinoti yerga ko'ldalang qildi tog'lar koinoti yer bu omonatni men ko'tarolmayman deb bosh tortdi ammo inson shu omonatni ko'tardi mana shu omonat olloh buyurgan besh vaqt namoz degan ekanlar shu omonatni tog'lar ko'tarolmagan koinoti yer ko'tarolmagan omonatni men bajarishlik uchun turibman shu omonatni o'tolmaymanmi yo yo'qmi deb ranglari o'zgarar ekan ibrohim alayhissalom halilullohdek zot ham namozni barpo qiluvchilardan qilgin deb duo qilishlikka muhtoj namozni barpo qilishlik haqida shunchalik qo'rqdilarki ibrohim halilulloh shu kishi ham qo'rqdilar meni namozni barpo qiluvchi qilgin dedilar namozni barpo qiluvchi kishilardan bo'lay dedilar namoz shunday amalki zurriyotining ham namoz barpo qiluvchi bo'lishligini namozni barpo qiluvchi bo'lishligini ollohdan so'raladigan narsadir va min zurriyati dedilar va shu duolarning maqbul bo'lishligini allohga yolbordilar va taqabbal duo dedilar robbana va taqabbal duo dedilar alloh subhanahu va taolo muso kalimulloh bevosita o'zi xitob qilgan muso alayhissalomga birinchi vahiy soati kelganda va ana إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري namozni barpo qilishlikka birinchi nubuvvat vahiysi kelayotgan vaqtida buyurgan ulug' ibodatdir birodarlar iso alayhissalom beshikda gapirgan vaqtlarda chaqaloq bo'lib turgan vaqtlarda rob taoloning kelajakda namozga vasiyat qilganligini bayon qildilar va avsoni bisolati namozga meni rabbim vasiyat qiladi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga alloh subhanahu va taolo qur'oni karimni tilovat qilishlikka buyurib bevosita namozni barpo qilishlikka buyurdi islom namozni muhofaza qilishlikka ko'p ta'kidlab buyurdi alloh subhanahu va taolo xavf soatlarida ham jang maydonlarida ham namozni barpo qilishlikka muhofaza qilishlikka buyurdi faqat namozni o'qishlikni o'zigagina emas birodarlar namozni muhofaza qilishlikka chunki inson tashvishli soatlarida namozni muhofaza qila olmay qoladi bizni davrimizdayu birodarlar musulmonman mo'minman degan kishilar namozni muhofaza qilishlikni salomatlik xotirjam vaqtida ham muhofaza qilishmaydi حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا namozlarni muhofaza qilinglar xususan o'rta namozini o'rta namozi mufassirlarning aksarlarini tafsirlarida asr namozi hisoblanadi asr namozi insonni dunyoga mashg'ul bo'ladigan soati va dunyo ishini oxiriga yetkazib qo'yadigan soati bir yo'li shu ishni bitkazib keyin asr o'qiyman deb shunda shayton aldaydigan soat shuning uchun o'rta namozi asr namozini muhofaza qilinglar deb alloh subhanahu va taolo alohida ta'kid qildi va alloh subhanahu va taologa qunut tazarru bilan turishlikka alloh taolo buyurdi agar tashvish qilsanglar ya'ni qo'rquv soati bo'lsa piyoda yoyinki markabni minib turgan soatda namozni o'qinglar dedilar ya'ni jang maydonida musulmonlar agar markabni minib turishgan soatlari bo'lsa shu vaqtda markabdan tushishlik pastga tushishlik nihoyatda qo'rqinchli dushman ularni namozda g'aflatda qo'ymoqchi bo'lib turganligini ko'rsa markabdan tushmasdan turib ham namozni jamoat bilan o'qilinadi birodarlar inshaalloh biz namozning ba'zi o'qilish uslublarini darsimizni oxiriga qo'yamiz namoz iymon bilan kufr o'rtasini ajratib turuvchi shiordir namoz bilan insonni mo'minmi kofirligini ajratib olasiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam kishi bilan shirk kufr o'rtasidagi ajratib turgan narsa namozni tark qilishlikdir dedilar namozni tark qilishligi bilan shirk kufr tarafiga o'tib ketadi namozni barpo qilishligi bilan shirk va kufr tarafidan salomat qoladi ba'zi bir rivoyatlarda العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر biz bilan namoz o'rtasidagi ularni o'rtasini ajratib turuvchi ya'ni ular shirk va kufrdagi kishilar bilan bizlarni o'rtamizni ya'ni mo'minlarni o'rtasini ajratib turuvchi narsa namoz dedilar kim tark qilsa kofir bo'ladi degan ekan buni mana beshta sahih shu rivoyat qilingan ibn hibbon va hokim bular ham rivoyat qilishgan nabiy sollallohu alayhi vasallam namoz haqida shunday dedilarki من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف يعني ومن لم يحافظ من حافظ تكرر قيما من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أحمد بن حنبل مسند لرده ابن حبان Hibban صحيح sahih طبلا to'plamlarida keltirganlar يعني kim namozni muhofaza qilsa unga namoz qiyomat kuni nur va hujjat bo'ladi mo'minligiga va qiyomat kuni najot bo'ladi dedilar kim namozni muhofaza qilmasa unga uni nuri bo'lmaydi va uning mo'minligiga hujjati bo'lmaydi najot ham unga bo'lmaydi qiyomat kuni qorun bilan bo'ladi qorun muso alayhissalomning davridagi muso alayhissalomning yo'lini qabul qilmagan dinsiz birodarlar fir'avn bilan bo'ladi dedilar homon bilan bo'ladi homon fir'avnning vaziri va ubay ibn halaf bilan bo'ladi bu hadisni sharhida ulamolar shunday tavjih qilishgan ekanlar فمن شغله عن الصلاة ماله فهو مع قارون قارون بدولت boy bo'lgan alloh subhanahu va taoloning bergan molini haqqini bermagan alloh subhana va taolo uni yerga yuttirib yuborgan moli dunyosi bilan qorun bilan bo'lishligi namozdan insonni moli davlati to'sgan bo'lsa ana shunday qorun bilan bo'ladi kimni ba'zi kishilarni ko'rasiz namoz o'qigan mana biz shu yaqinda hammamiz ko'rdik birodarlar ko'pchilik buni ko'rgan namoz o'qiyotgandi lekin mulki biror bir martabasining baland bo'lishligi bilan namoz tark qilib shu mulkiga ishonib turib martabasiga ishonib turib namozdan beparvo bo'lgan bo'lsa fir'avn bilan bo'ladi chunki fir'avnni shu mulki g'ururlantirib tug'yonga solgan edi nima uchun alloh subhanahu va taologa inson o'zgina martabasi oshishligi bilan sig'inishdan bosh tortadi demak shu mulkmi ollohga bo'ysundirishlikdan qaytargan shu mulkmi fir'avn bilan bo'lsin ana shunday tushunmoqligimiz kerak boshqa mamlakatlarga borsangiz bir safda birodarlar bilmaysizki yoningizda katta bir peshvo odam peshonasini sajdaga qo'yib yig'lab siz bilan birga sajda qo'yayotgan bir safda turadi o'zim men shu guvohi bo'ldimki bir masjidda namoz o'qiyotsam oddiy hamma odam barobar namoz o'qiyapti xuddi mana namoz o'qiganimizdek hamma dunyodagi namoz bir xil birodarlar shunda bir kishi bilan mening libosim boshqa bo'lganligi uchun shu libosimdan mehmonligim bo'lib ko'rishdim bu mana shu mamlakatdagi eng katta lavozimdagi odamlardan ekan o'zim bir ko'zimga namlandimki haqiqiy podshohlarni podshohisan parvardigor ey olloh senga mana shu podshohlar sajda qilyapti haqiqatda kim o'zi o'zini tanigan odam podshohlarning podshohiga sajda qilgan odamdir ana shu mulkni shu olloh subhanahu va taolo bergan deb e'tiqod qilish kerak va bu mulkni sajda qilgandan keyin mana shu ollohning bandalariga manfaati uchun xizmat qilmoqligimiz uchun bergan deb tushunadi ammo u hayotning o'zida musulmonlar safidan oddiy odamlar oldidan bosh tortib kibr ham shunday bo'lgandan keyin u ollohning bandalariga hech xizmat qilolmaydi birodarlar mana bu narsa biz siz tushunaylikki bu hadisning chuqur mazmuni agar kimda kim mulki martabasi namozdan to'sgan bo'lsa fir'avn bilan bo'ladi fir'avn nima uchun ilohlik davosini qildi mulki uni tug'yonga soldi agar u oddiy bir kimsa bo'lganda mumkin u shunday salohiyatli mumkin juda ko'p hayotda ko'ramizki birodarlar ba'zi bir kishilarning martabasi oddiy bo'lganda ibodatda bo'ladi hajga borishga rag'bat qiladi hajga borib kelgan ammo bu narsadan darrov bosh tortadi nima uchun mulki uning kibri mulk kibri uni ibodat qilishlikdan bosh tortiradi ana u bosh ollohga ibodat qilishlikdan bosh tortganlar bilan jahannamda birga bo'ladi ana ba'zi o'rinda hadisni lafzida homon deydi homon fir'avnning vaziri riyosat va vazorati uning vazir bo'lgan edi shu podshoh yanida turishligi uning ibodatdan man qilgan bo'lsa u somon bilan bo'ladi deyish ulamolar shunday tavjih qilishgan ekanlar ubay ibn halaf savdogar edi mushrik edi dinsiz edi savdosi uni quvontirib shu savdo bilan ovora bo'lgan edi hammaga uchun bu kerak bo'lgan narsa kimni savdosi namozdan mashg'ul qilib qo'ygan bo'lsa u ubay ibn halaf bilan jahannamda bir bo'ladi biz bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak demak insonni ibodatdan to'sadigan narsalarning hammasi zikr qilindi namoz birodarlar til bilangina aytib qo'yilgan so'zlar bo'lib qolmasligi kerak a'zolar bilan o'talib qo'yilgan amalning o'zi bo'lib qolmasligi kerak bu yerda allohga xushu tazarro qilishlik topilmagan holatda albatta topilishligi kerak namozda albatta zohiriy ko'rsatilgan amallar chiroyli suratda o'talishi kerak ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qiganlardaqa o'qishlikka harakat qilmoqligimiz kerak chunki bizga namozni kishi ta'lim berganlar u kishi ta'limlari asosida o'qiymiz namoz insonning quvonchi bo'lishligi kerak alloh subhanahu va taologa munojat qilish soati kelyapti deyish kerak o'sha ibodat bilan lazzatlanishligi kerak farz namozning soatiga juda ham e'tibor bermoqligimiz kerak birodarlar sunnat namozlarini xohlagan kishi masjidda o'qisin xohlagan uyiga borib o'qisin biz u haqda bahs qilmaymiz dedilar mening ko'zimni quvonchini namozda qilindi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz vaqti bo'lib qolganda ya bilal dedilar namoz bilan ey bilol meni bir rohatlantiring dedilar azon aytishlikka u kishi shoshilib qolar ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam alloh subhana va taologa munojot qiluvchilarning eng ustozidir u kishi namoz bilan rohatlanar ekanlar namozni o'qib bir rohatlanay demas ekanlar namoz bilan rohatlanay ekanlar biz birodarlar namozni bir og'ir vazifani o'tayotgandek bir qutulayotgan amal deb tushunishligimiz mana shu namozimiz bilan jannatga kirmoqchimiz birodarlar namoz bilan arihna biha ya bilal shu namoz bilan meni rohatlantiring ey bilol ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan amallarning eng ollohga suyumlisi nima degan savolga bittasiga javob berdilarki vaqtida namoz o'qishlik dedilar shuning uchun ba'zi ulamolar allohga amallarning eng suyumlisi vaqtida namoz o'qishlik deyilganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu hadislarini hujjat qilib namozni vaqtida o'qishlikka harakat qilinmoqligi kerak dedilar bu xufton namozidan tashqari gapdir xufton namozini tahir qilinganligi afzal bo'laveradi lekin jamoat masalan ruxsat bo'lganligi uchun namozni avvalda o'qishlikka bizga ruxsat bu ham namozni vaqti hisoblanadi lekin afzal vaqti xufton namozini sal tahir qilishlik demak biz namozning vaqtida o'qilinishligi allohga eng suyumli amallardan deb bilmoqligimiz kerak لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا ورجل اعتبد محرره sunani abu dovudda keltirilgan uch kishining namozini alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi birinchi bir odamlarga muqaddam bo'lib imom bo'lib olgan odamlar uni yoqtirmaydi mana bu odamni namozini alloh qabul qilmaydi dedi ikkinchi odam namozga doim namozni dibaron ya'ni dibaron buni namoz havf bo'lgandan keyin o'qiydi namozni vaqtini o'tkazib o'qiydi alloh subhanahu va taolo buni qabul qilmaydi va uchinchi kishiki o'zining ozod qilgan quli bor edi ozod qilib edi yana shuni ozod qilmaganman deb qul qilib oldi mana bu odamning namozini alloh taolo qabul qilmaydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozni hushu bilan o'qishlikka yo'llanma berdilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashoblar bilan birga namoz o'qidilar namoz o'qib o'tirib turganlarida bir kishi kirib namoz o'qiy boshladi u ruku sujudlarni tezda bajardi nihoyatda xuddi bir qush don cho'qigandek tezda bajardi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki من مات على هذا مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم ibn huzayma o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar mana buni ko'ryapsizlarmi dedilar agar kim shuna namoz o'qib o'lib ketsa dunyodan dedilar muhammad alayhissalomni millatidan boshqa millat o'tib ketgan bo'ladi dedilar namozini xuddi bir qarg'a qon cho'qiyotgandek cho'qib o'qiyapti dedilar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozni o'g'risini ham bayon qildilar o'g'rilar borki moli odamlarning molini o'g'irlaydi bir odamlarni ichida eng yomon o'g'ri bor dedilar u namozidan ozgina ozginadan o'g'irlagan odam dedilar ya rasululloh ya rasululloh namozidan qanday kishi o'g'irlaydi dedilar قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا يقيم صلبه في الركوع والسجود rukusini komil qilmaydi dedilar sajdalarini komil qilmaydi va ruku va sajdalarda belini rukudan turganda sajdadan turganda tik qilmaydi dedilar tik qilmasdan yana sajdaga ketaveradi alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini qur'oni karimda payg'ambarlarni maqtab surai maryamda shundan keyin vujudga kelgan odamlarning ularning kelajakda jahannamga kiradigan kelajak odamlarni zikr qilgandagi sifatlarni zikr qilgan o'rinda birinchi namozni zoyi qilgan kishilar sifatini keltirildi u ulug' zotlardan keyin ya'ni payg'ambarlar alloh subhanahu va taolo nuh alayhissalom va muso alayhissalom boshqa ibrohim alayhissalom shularni hammalarini zikr qilib turib bulardan keyin shunday odamlar borki ular namozni zoyi qilishadi va shahavotlarga ergashishadi mana bu odamlar tez kunda g'ayya ya'ni to'g'ri yo'ldan boshqa yo'lga ro'baro bo'lishadi namozni zoyi qilishlik to'g'ri yo'ldan chiqishlikning birinchi alomatidir birodarlar shu o'rinda namozni zikri bo'lgan o'rinda birinchi darsimizda avvalda o'qilgan va solata va atu zakata namozni barpo qilinglar zakotni o'tanglar va ruku qiluvchilar bilan ruku qilinglar degan oyatni namozning jamoat bilan o'qishlikka buyruq deb tushunishadilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozni jamoat bilan o'qishlik haqida ko'p yo'llanmalar berdilar va bu narsaning masjidda o'qilishligiga ko'p yo'llanma berdilar agar bir masjidlar buzilgan bo'lsa bu masjid buzilishi emas birodarlar masjiddagi odamlarning buzilishligi masjidning imomi buzilgan bo'lsa taqvosi bo'lmasa islomni ajratib bilmasa bu masjidning aybi emas birodarlar bu shu odamning aybi u bizga namozni jamoat bilan masjidda o'qimasligimizga uzr bo'la olmaydi بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki qorong'iliklarda masjidlarga boruvchi kishilarga qiyomat kunidagi to'la nur bilan bashorat bering dedilar ya'ni qanchalik masjidga kelib jamoat bilan o'qishlik qiyin bo'lgan sari shunchalik uning darajasi baland bo'lib boraveradi jamoat bilan o'qilgan namozni mana hammamizga ma'lumki salatul jamoati tasbulu salatal fazli bi 25 daraja jamoat bilan o'talgan namoz yakka o'qilgan namozdan yigirma besh daraja baland deyildi imom buxoriy rivoyat qilganlar boshqa rivoyatda imom buxoriy rivoyatlaridan boshqalarda bo'lsa yigirma yetti barobar afzal dedilar agar har qanday odamning bir savdodagi bir molini bir barobar emas birodarlar biror bir odatda sotayotgan miqdordan yarim barobar qo'shiladigan miqdor boshqa uzoq masofada bo'lsa hamma shu molini shu masofaga olib boradi shu masofani eshitib turib u yerga olib bormasdan sotayotgan odamni majnun deyishadi odamlar ammo bu namozimiz bilib qo'yaylik yigirma yetti barobar daraja bo'lishligi o'zida yigirma besh barobar bo'lishligini jamoat bilan o'tamayotgan odam hech kim majnun bo'lmayapti birodarlar mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto shunday dedilarki ما من ثلاثة في قرية ولا بد لا تقام فيهم الصلاة إلا وقد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية uch kishi bo'lsa bir qishloqda yo sahroda namoz dedi barpo qilinmasa jamoat namozi barpo qilinmagan bo'lsa shayton shularga g'olib bo'lib oladi shu yerda odamlarni hammasini xohlagan yo'liga solaveradi sizlar jamoatni lozim tutinglar bo'ri chetda yurganni yeb ketadi dedilar ya'ni shayton bo'ri ana bu chetda yurganni olib ketadi dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة في فيؤذن لها فيؤذن لها يعني ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لله وحديث متفق عليه من ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichamanki bir o'tin terishga buyursamu o'tin terilsa namozga buyursam namozga azon aytilsa keyin bir kishini imom bo'ling desamu imom bo'laversa namozga hozir bo'lmagan odamlarni uylarini yondirib yuborsan dedilar demak jamoat namozini shunaqa e'tiborga olib aytdilar hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana hammamizga ma'lum yetalab yuradigan yeta kishisi yo'q bo'lgan amoga avvalda uyda namoz o'qishlikka ruxsat so'raganlarda ruxsat berdilarda keyin chaqirdilarki azonni eshitasanmi dedilar eshitaman bo'lmasam azonga javob qil dedilar shunga ham ruxsat bermadilar ba'zi bir kishilar hatto abdulloh ibn abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifni hujjat qilib juda ham bir qattiq bir so'zni aytishgan ekanlarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki deb abdulloh ibn abbos rivoyatlari من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى أبو داود sunanlarda keltirganlar kim muazzinni eshitsa uniga ergashishlikdan uzr man qilmagan bo'lsa shunda uzr nima deyishdilar shunda uzr qo'rquv tashvishu kasallik dedilar ya'ni bir qattiq tashvishi bor yoyinki kasalli bor shu narsa man qilmagan bo'lsa namoz o'qigan namozi maqbul bo'lmaydi degan ekanlar shuning uchun birodarlar jamoat bilan namoz o'qishlikka nihoyat darajada e'tibor bermoqlik kerak alloh subhana va taolo namozni dangkasalik qilgan kishilarning bu dangkasaliklari namoz o'qiganlarni emas o'qimaganlarni emas birodarlar namoz o'qib dangkasalik qilgan kishilarni munofiqlik belgisi mana namozga turishsa dangasa bo'lib turishadi mana bu narsa munofiqlik belgisi dedi qur'oni karim bizga mana bu narsani ta'lim berdi masjidga odat qilib namozni besh vaqt namozni o'qishlikka yurgan kishini iymon bilan guvohlik beringlar dedilar agar bir kishini bu abu saidin hudriy roziyallohu anhuni so'zlari bir kishini masjidda odat qilib o'qiyotganligini ko'rsanglar unga iymon bilan guvohlik beringlar mo'min kishi edi desanglar haqqinglar bor degan ekanlar jamoat namozi haqida avvalgi darslarda ham ko'p bo'lganligi uchun shunga kifoyalanib bu haqdagi ko'p masalalarni keltirmaymizda kasal kishilar namozlarni qanday o'qiydi degan savolga mana darsimizda oxirida javob beramiz degandik kasal bo'lgan kishiga farz namozni tikka turib namoz o'qimoqligi kerak albatta agarchi egilibroq turib tursa ham tikka turib namoz o'qimoqligi kerak yoyinki devorga suyanib bo'lsa ham yo bir asoga suyanib bo'lsa ham tikka turib namoz o'qishlikka harakat qilmoqligi kerak endi shunday bo'lsa ham tikka turib namoz o'qishlikka qodir bo'lmasa farz namozni aytyapmiz ko'proq birodarlar o'tirib namoz o'qiydi o'tirib o'qigan namozning ichidagi afzali chordana qurib namoz o'qishlik afzaldir agar o'tirib turib namoz o'qishlikka ham qodir bo'lmasa u qiblaga qaragan holatda yonboshlab namoz o'qiydi yon tomonini o'ng tarafini qo'yishligi afzal bo'ladi agar qiblaga qarashlikka qodir bo'lmasa yo'nalishi qaysi tarafga bo'lsa ham shu yoqqa qarab yonboshlab turib namoz o'qiydi shu namozni qaytarib o'qimaydi shu namozni namoz bo'lgan bo'ladi agar yonboshlab turib namoz o'qishlikka ham qodir bo'lmasa ikki oyog'ini qiblaga uzatib chalqancha yotib namoz o'qiydi shu vaqtda boshini tagiga biror bir narsa qo'yib ozgina qiblaga yo'nalishlik uchun boshini sal ko'tarib qo'yilgan afzalroqdir agar ikki oyog'ini qiblaga uzatishlikka ham qodir bo'lmasa u qanday turib bo'lsa ham namoz o'qiydi ruku sujud masalasida kasal kishi albatta ruku va sajda qilib namoz o'qishlikka harakat qilmoqligi kerak agar ruku sujud qilishlikka qodir bo'lmasa boshi bilan imo qilib namoz o'qiydi sajdani rukudan ko'ra ibodat pastroq qiladi agar shunday kasal bo'lsaki ruku qilishlikka qodir lekin sajda qilishlikka qodir emas shunda ruku holatida ruku qiladi sajdada bo'lsa imo bilan sajda imo qiladi agar sajdaga qodir bo'lsayu rukuga qodir bo'lmasa sajda holatida sajda qiladida rukuda bo'lsa imo qiladi ruku va sajdada boshi bilan imo qilishlikka ham qodir bo'lmasa ikkita ko'zi bilan ishora qiladi sajdani ko'zini yumishlikda rukuda cholaroq yumadi sajdada butunroq yumadi rukuda yumganidan ko'ra sajdada ko'proq yumadi ammo barmog'i bilan sajda rukuni ishora qilishligi bu durustemas birodarlar boshi bilan imo qilishlikka qodir emas ko'zi bilan ham ishora qilishlikka qodir bo'lmasa qalbi bilan namoz o'qiydi takbir aytadi qiroat qiladi rukuni niyat qiladi hammasida sajdani niyat qiladi qiyomni niyat qiladi o'tirganlikni niyat qiladi qiroatlar ham qalbi bilan bo'lsa ham qiroat qiladi chunki hadis shariflarda har bir kishi niyat qilgan narsa kasal odamga har namozni o'zini vaqtida o'qishlik vaqt nuqtai nazardan kerak qodir bo'lgan vaqtga qodir bo'lganni hammasini qiladi agar unga har bir namozni vaqtida o'qishlik qiyin bo'ladigan bo'lsa peshin bilan asrni jamlab o'qishligi ruxsat bo'ladi takror aytamiz agar har bir namozni vaqtida o'qishlik qiyin bo'ladigan bo'lsa u peshin bilan asrni va shom bilan ikkovni ikkovini o'qiydi yo jama taqdim qiladi jama taqdim deganimiz ma'nosi shuki peshin vaqtida peshinni o'qib va orqasidan asr o'qiydi yoinki shomda bo'lsa shomni o'qib va orqasidan xuftonda o'qiydi bu jama taqdim jama tahir qilardi yoinki peshin vaqtidan o'tkazib turib asr vaqtida peshinni va asrni jamlab o'qib oladi xufton vaqtida shom bilan xuftonni jamlab o'qib oladi takror aytamiz har bir namozni vaqtida o'qishlik mashaqqatli bo'lib mumkin bo'lmay qoldi insonni shunaqa holat olgan bo'lsa o'ziga muyassar bo'lganiga qarab o'qiydi ammo ertalabki namozni xufton bilan ham o'qimaydi o'zi bomdoddan keyin keladigan peshin bilan ham jamlab o'qimaydi ruxsat unga agar kasal odam musofir bo'lsa sog' odam ham gap shu namozni qasr o'qiydi tushunarlimi o'zining mana o'n besh kunlik niyat qilib chiqqan bo'lsa musofirdan foydalanib bilamiz musofir odam namozni sog'lom odam ham kasal odam ham albatta qasr o'qiydi biz ko'proq uzrli o'rinlarni gapirganimiz uchun kasalga qaytib gapiryapmiz agar kasal odam musofir bo'lsa sog' odam ham gap shu namozni qasr o'qiydi tushunarlimi o'zining mana o'n besh kunlik niyat qilib chiqqan bo'lsa musofirdan foydalanib bilamiz musofir odam namozni sog'lom odam ham kasal odam ham albatta qasr o'qiydi biz ko'proq uzrli o'rinlarni gapirganimiz uchun kasalga qayd qilib gapiryapmiz men agarki bu kitoblarda ko'rmagan bo'lsam ham bir kishi nopok joyga tushib qoldi hamma yog'i nopok narsalar mana shu yerda turgan vaqtida namozni nima qiladi degan savol bo'lib qoladi u chiqishning iloji yo'q turibdi biror tortib oladigan odam ham yo'q shu yerda turibdi liboslar hammasi noqis shu yerda imo bilan boshini bu masalalar bilan bizga bildirganlar namoz o'qimagan odam qiyomat kuni najot topmaydi xotirjam bo'lsin chunki alloh subhana va taolo uni imtihon qilishlikka hojati yo'q insonlarda kirib va qaytib chiqib ketadigan odamlar bor yiqiladigan buni nimasini imtihon qiladi imtihon qilinadigan narsaning birinchi savoli namoz bo'lsa u namozni chala o'qigan bo'lsa imtihon bo'ladi chala o'qigan namozni o'qimagan bo'lsa imtihon yo'q imtihon qilinadigan narsa yo'q qiyomat kuni bu kofirlarga biz vazn tarozi qo'yib o'tirmaymiz taroziga bir narsa bo'lsa tarozi kerak bo'ladi qiyomat kuni biz tarozi qo'yib o'tirmaymiz deydi biz musulmonmiz bu musulmonman degan odamlarga ammo musulmon emasman degan bo'lsa unga o'zining ixtiyoridir islom uni islomga kirishlikka majbur qilmaydi xohlasin musulmon bo'lib jannatda abadiy dunyo va oxiratning saodatiga erishsin xohlasin musulmon bo'lmasdan jahannamga o'tin bo'lsin shuning uchun biz mana bu joyda murosa qilolmasligimiz kerak birodarlar baribir biz namoz o'qishlikka iymonni da'vat qilib majburmiz islomda majburlik yo'q islomga kirishga kirmaslikka majburlik yo'q har takror aytamiz musulmon bo'lib jannatga kirsin xohlasin musulmon bo'lmasdan jahannamga o'tin desin lekin musulmonman degandan keyin u majbur namoz o'qishlikka Bo'lmasa, mana qiyomat kuni unga alloh subhanahu va taolo lahum qiyamati ularga tarozi qo'yib o'tirmaymiz deyapti namoz ubudiyat sifatini o'zimizdagi isbotlovchi shiorimizdir men Allohning quliman degan so'zimizning davoyimizning isboti birinchisi namozdir birodarlar takror aytamiz Alloh buyurgan amallarning eng birinchisi tavhid ya'ni Allohning yagona ma'bud deb bilish yer kurrasidayu koinotda hech ollohdan boshqa sig'iniladigan zot yo'q faqat olloh subhana va taolo o'zi yagona ma'buddir deyish deb e'tiqod qilish eng olloh qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdir shirk keltirgan odam najot topmaydi agarki kechasi turib yig'lagan bo'lsa ham kunduzi ro'za tutgan bo'lsa ham najot topmaydi shu iymonga tavhid bilan kirgandan keyingi amallarning eng asosiy birinchisi qiyomat kuni birinchi so'radigan narsa namozdir namoz o'qimagan odam najot topmasligida shak shubha yo'qdir shunday bilishimiz kerak bunga ba'zi kishilar g'azablanishligi mumkin lekin g'azablansa o'zini tomdan tashlab yuborsa baribir gap yo'q boshqa iloji yo'q bu narsaga shuni ham eslatib qo'yaylikki alloh subhanahu va taolo namoz o'qiguvchi barpo qiluvchilarga eng katta mukofotni va'da qilishligi bilan birga namozlardan beparvo bo'lgan kishilarning holiga vayl e'lon qildi namozlardan beparvo bo'lgan kishilarga vayl bo'lsin ya'ni azob bo'lsin jahannam bo'lsin dedi namoz sayyoralarda ketayotganda soqit bo'ladi deganlar ham hozirgi so'zlarni eshityapti. Namoz mator, ya'ni toiralarda ketayotgan vaqtida ham soqit bo'ladi deganlar eshityapti. Namoz ko'z qimirlanmaydigan bo'lib qolgan vaqtda ham qalb bilan o'qiladigan amaldir. Men o'zimni boshimdan o'tgan narsani aytib beraman. Toirada xorijiy mamlakatga borganimda uzoq masofaga chiqqan vaqtimda shu toirada ertalabki namozni o'qishlik to'g'ri kelib qoldi shu ertalabki namozni azon aytdim keyin birov iqtido qilishib bizga jamoat bo'lsa edi hech kim o'rnidan turmadi har xil millatlar chiqqan shunda namozxonlar bor ekan shunda bir kishi menga arab tilida xitob qildiki osmonda namoz o'qiyapsiz dedi men u arab tilini yaxshi bilganligi uchun unga shunday qisqacha bir aytib qo'ydim lekin tarjimasi bo'lsa birodarlar u lazzat ketib qoladi tarjimasini nima aytib bersak ham biz ollohni osmonda ham olloh deymiz yerda ham olloh deymiz dedi shundan boshqa so'z aytmadi osmonda nima uchun namozni biz tark qilamiz ayting mana ollohni ollohligiga yerda yurganda o'ylaymizmi? demak biror bir sayyoraga chiqdik. namozning afzali vaqtida o'qishlik deyiladi demak bu namozni soqit bo'ladi degan odamlar xayolparast odamlar namoz hech qachon soqit bo'lmaydi birodarlar alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana ibrohim alayhissalomdek zot salati degan ekanlar xudoyo men namozni barpo qiluvchi qilgin degan ekanlar shunday zot zurriyotimni ham min kalimasi kelishligi bir inson seskanadigan zurriyotimni ba'zisini insonning zurriyatini hammasi namozni barpo qiluvchi bo'lmaydi mana ko'rib turibsiz ajoyib hofizi qur'on ajoyib alloma ajoyib bir e'tiqodlik o'tgan oilalarda namoz qilmadi birodarlar bu yerda dinga qarshi kurashish qoldi shuning uchun namozni barpo qiluvchi qilgin degan so'zdan keyin zurriyotimdan ham deb degan narsa esdan chiqmasligi kerak chunki zurriyot nima bo'ladi bilmaymiz ertaga falonchi turing yoningizdan desa o'rningizdan tursiz mana sizni aralodingiz desa bittasi masjid buzgan bittasi ibodat qilmagan bittasi dindorni qilmagan bittasi dinsiz mana shunday odamlar bo'lsa juda ko'p faryod chekasiz mana shu sizdan vujudga kelgan avlod bo'lsa biz albatta mas'ul bo'lmaymiz lekin shunday holatni ko'rishlik tamomiy bashariyat oldida bu juda og'ir narsa birodarlar mana bu hayotimizda ko'rib turibmiz hammamizning turgan yashayotgan joyimizda namunaki insonning shunday pokiza xonadonda namoz qilmadi birodarlar ajoyib xonadonlar edi bo'lganligini shunday xonadonlarda din qolmadi birodarlar alloh subhana va taolo o'zi saqlasin shunday bo'lishligini nomlarini eshitsangiz ajoyib dadalarning ulug' zot bo'lganligiga dalolat qiladi hamma nomlar islomiy nomlar islomga bog'langan nomlar mana bunday islomiy bog'langan nomlar bilan islomni hech qanday tushunmasdan yashayotganimiz shuning uchun biz namozga murosa qilmasligimiz kerak birodarlar besh vaqt namoz o'qishlik farzdir islomning asosidir islomning ustunidir islom imoratining ustuni namozdir birodarlar bu xatlar nihoyatda ko'payib ketishdi ular aytyaptiki birodarlar biz qabristonda qurilgan masjidda namozni o'qimaymiz Bizni aniq bilamiz bu narsa. Bir joyda azon aytilsa, shu azon aytilgan masjidga kirish shart emas. Masjidga kirilsa bo'ldi. Tushunarlimi? Men bu yerda <coughs> masjidlarga jamoat bilan namoz o'qishlikka aytganligim ba'zi bir e'tirozatlar bo'lishligi mumkin. Shu e'tirozatlarga ham javob aytib qo'ying. Savollarning ichida bo'lsa, shunga javob bo'ladi. Jamoat bilan namoz o'qishlik ulug' amal ekanligida shak shubha yo'q lekin musulmon ibodat bo'lmagan o'rinlarda bu vaziflarning hammasiga biz ro'baru bo'lmaymiz shunday bo'lganda ham bo'lsa ham biz jamoatni uyda bo'lsa ham jamoat bilan namoz o'qimoqligimiz kerak lekin va'dalarning ko'pi masjidda bo'lgan jamoatga bo'ladi masjidda namoz o'qimagan odamni butunlay surib tashlashlikka bizni haqqimiz yo'q birodarlar ammo islom imomi buyruq qilib turgan vaqtda unda jamoat bilan namoz o'qimaslikka bizni uzrimiz qolmaydi shu vaizlar hammasi shunga bo'ladi kar soqov odamlar qanday namoz o'qiydi degan bular hammalari imo bilan o'zlari mana ruku sujud qilishadi va talaffuz qilolmaganlar albatta buni niyat qilib turib o'qiydilar o'zini imkoniyatini hammasi nima qilinadi ayyomul haqida so'rabdilar va ba'zi so'zlarni keltiribdi bu so'zlar rost yolg'onligidan men xabarim yo'q sahih rivoyat qilingan so'zlar bo'lmasa kerak lekin nah so'zi nah deb baxtsiz degani qur'oni karimda keladi baxtsiz kunlar degani ya'ni baxtsiz kunlar qaysi mo'min odamga baxtsiz kunlar allohga osiy bo'lgan kunlari baxtsiz kunlari va o'zining shariatga xilof ishlar bilan yashagan kunlari baxtsiz kunlari ya'ni samud qabilasini alloh taolo zikrida keltiradi samud qabilasini og qabilasini alloh taolo baxtsiz kunlarda halok qiladi chunki ularni ollohni buyrug'iga buyurilgan vaqtida qabul qilishmadi mo'jiza talab qilishuvdi mo'jizalar kelganida ularni ham qabul qilishmadi shuning uchun shunda halok bo'lishib ketdi baxti boshqa bir kunni baxtsiz kun deyishlikka bizni haqqimiz yo'q baxtsiz kun juma kunida ollohga osiy bo'linsa shu odamning baxtsiz kuni bo'ladi tushunishimiz kerak maxfiy o'qilinadigan namozlarda qiroatni jahriy qilib qo'ysa deb savol qilibdi albatta sajda sahv qiladi bu yerda bir kishi bir hadisni sharhlab bering deb yozibdilar namoz albatta shu so'zni aytishga biz avvalgi darslarimizdagi kifoyalanadik namoz seni yaxshi ishlarga yo'llasa va yomon narsalardan qaytarsa bu haqiqiy namoz bo'ladi degan ma'no mana qur'oni karimda namoz muzib ishlardan qaytaradi yaxshi ishlarga albatta yo'llaydi bu namoz yaxshi ishlarga namoz o'qisayu boyagidek noshar'iy ishlarni qilib yuraversa bilsinki namozining maqbul bo'lmayotganligini bilsin ba'zi nomlar to'g'risida so'rabdilar qahhor rahmon degan nomlarni abdurahmon abdul qahhor bo'lishi kerak bularni abdu bilan aytilinishi kerak bir imomni juma namozida o'qisayu lekin tajvid qoidalarini bilmasa to'g'rimi deyilyapti tajvidga xilof ya'ni o'qilishlik turli bo'ladi ba'zi tajvidga xilof bo'lgan narsalar mustahab tajvidda masalan namoz buzilishligiga aloqasi yo'q joylarni buzishi mumkin bular yaxshi emas ammo namozni ma'no buziladigan bo'lsa ma'no buzilib ham bo'lib ham namoz buziladigan suratda buzilsa unda imomga o'tishligi mumkin emas bu odam bilib turgan odam iqtido qilmaydi bir kishi ba'zi nimalar to'g'risida so'rabdi shunaqa narsalar so'rabdi ana bu noslarni chekishi bular shariatga zid narsa bular bu endi bunda ohak moddalari bor birodarlar bu odamni halok qiladigan narsalar bor alloh subhana va taolo insonni oshqozonini boshqa narsalarning oshqozonidan baquvvat yaratganki shunday odamlar ham havzaga uyg'ib qolsin deb bo'lmasam ilonga yesiz o'ladi birodarlar shu oshqozon bo'lsa oshqozondan boshqa narsani hazm qilib yuboradi oshqozon moddasidan boshqa narsani oshqozon hazm qilib yuboraveradi shu inson shunaqa inson bu deb qo'rqqisdan savdo qilmasdan o'lib qolmasin deb shunaqa makkan yaratib qo'ygan ekan o'zi yumshoq bo'lsa ham nihoyatda makkan bu narsalar bu shariatga zid narsalar bular demakki namozni ro'zani farz bo'lishligi kamolatga yetishligi bilan lekin shunga qaramasdan yoshligidan biz yetti yasharda namoz o'qishlikka berishga ma'murmiz inshaalloh bu yerda bir kishi zakot haqida so'rabdilar alloh nasib qilsa va'da qilaylik yana darsga inshaalloh zakotni dars qilamiz namozdan keyin zakot bo'ladi bu yerda ba'zi bir nimalar borki bir kechada qur'oni karimni hatm qilishligi haqida o'tgan salaflarni zikrlari keladi lekin ular bu to'g'risidagi gaplar to'g'ri emas birodarlar mabodo hatm qilgan bo'lsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga o'tgan salaflar ko'p amal qilishganlar bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uch kundan tezroq bo'lgan xatmni hech narsa o'qimabdi deganlar shuning uchun uch kundan tez xatm qilishmagan ular bizdan ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'p amal qilishganlar shuning uchun bir ayollardan o'n besh bora bir ayollarda o'n besh bora o'qiganlar deb u kishilar unaqa namozda bir ayollab turadigan nodon kishilar bo'lgan emas ular namozda ikki ayollab turishganlar uni bir oddiy bir odamlar bir namozda masalan bir ayalab tursangiz sizni namozingiz durust emaydi bunda desayu ular juda ulug' zotlar ekanlar xususan imom azam rahmatullohi alayhi haqlariga birada o'n besh bor o'qib degan narsa tuhmat bu narsa u kishi namoz o'qishlikni u kishi bizlarga o'rgatgan kishilar ular biz aytamiz namoz o'qimaydigan otalar majbur bu shunday nima qilsa aytamiz namoz o'qimaydigan otalarga yaxshilik qilishlik kim shariat bizni buyuradi itoatni ollohga bo'lishlikka buyuradi biz yaxshilik qilaveramiz dadamiz kim bo'lsa ham muruvvat qilaveramiz dunyoviy muruvvatlarimizni qilib boraveramiz ammo itoatni alloh subhanava taolo shu ko'plari duo qiling dedilar alloh subhanava taolo tolib ilmlarga alloh taolo ilm bersin amal qiladigan ilm bersin kasallarga alloh taolo shifo bersin alloh subhanahu va taolo ba'zida farzand alloh subhanahu va taolo bizga ham bersin solih farzandlar deb alloh taolo solih soliha farzandlardan bersin alloh subhanahu va taolo bu ba'zilarini nima qilishdilarki aka opalarimizga katta islomiy ilm pok iymon e'tiqod so'rab duo qilib bersinlar deb alloh subhanahu va taolo hammalariga ham hamma oilalarga alloh taolo islom e'tiqodini alloh taolo nasib qilsin alloh subhanahu va taolo qalbi haqiqatga teskari bo'lgan odamlarga alloh taolo to'g'ri qalb bersin alloh subhanahu va taolo tuhmat qilib yurgan odamlarga tuhmat tuhmat qilmaydigan qalb bersin alloh subhanahu va taolo tavba qilishlikka ulguradigan qilib qo'ysin ana jahannamga o'tin bo'lib qolishlikdan alloh saqlasin birodarlar bu endi jahannamda o'ti borki uning o'tini odamlar deyapti alloh taolo o'tini odamlar yoqiladi u yerda iymon keltirmagan ollohni inkor qilgan ollohni yo'liga qarshi bo'lganlar bu yerda yonadi alloh subhana va taolo shu jahannamga o'tin bo'lib ketib qolishdan alloh saqlasin ajoyib chiroyli yuzlar ajoyib chiroyli aqllar bilan jahannamga ketib qolishlik juda alamli narsa bu alloh subhana va taolo shularni hammalariga alloh taolo tavfiq bersin hidoyat rushd bersin وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين o'tgan vaqtlardagi namozda beparvoligimizni alloh kechirsin alloh subhanahu va taolo kelajak hayotimizda namozni barpo qiluvchilardan qilsin